Prekrásna zvučka zase odštartovala reláciu na všetký liek. Veľmi sa teším vašej spoločnosti. Prichádzajú nám nové a nové e, podnety, otázky, správy. E, každý jeden je pre nás veľmi vzácný a dnešnú reláciu budeme zväčša venovať práve vám a e, týmto vašim problémom veľmi konkrétnym keď nám zostane čas, tak samozrejme, že ešte pridáme, ale začneme celkom inak, lebo prekvapili sme vás tým, že v závere minulej relácie sme hovorili vlastne o mužoch. Bolo to pre mnohé z vás veľmi zaujímavé, máme na to veľmi dobrú odozvu a tak sme sa rozhodli, že dnes začneme teda ženami. Tak vítam Katku a Borisa Subotičovcov. Ahojte. Dobrý deň, Dobrý deň. Katulienka, hneď na teba to nechám, ako teraz budeš zástupkyne žien. Tak ako je to teda, čo nás ženy teší a musím povedať, že vypracoval to Boris, takže chlap vypracoval pre ženy, že čo je pre nás také príjemné, priateľné a čím nám muži môžete urobiť radosť. Tak napríklad pamätajú si dôležité dátumy, výročie, narodeniny a prvé stretnutia. Je dosť veľký prúser, keď máte narodeniny a on si na to nespomenie. A myslím, Ale pritom si... zajtra. A pritom si spomenie, že kedy mala mama. A myslím zajtra. No. Alebo, hej, alebo ich máte až zajtra podľa neho. Uh, čo poteší, pomáhajte s bežnými vecami, nákup, upratovanie, pranie, to naozaj veľmi príjemne prekvapí, keď e, prídete domov a máte upratané a neupratali ste to vy, ale váš pán manžel. Je to mhm. podpora nášho zdravia, hneď Áno. sa nám regeneruje nervový systém. Treba ešte napríklad odpovedajte na správy, aj keď je to krátka odpoveď, znamená veľa. Uh, občas zavolajte, počuť váš hlas je viac než len text. Uh, správ... A emoni, emo, Emotikony. Tikony. A myslíš ano, tie emo, také... Emo. Áno, emotikony. To, to, to už dneska bežne používajú. Áno, len ženy sú z toho nešťastné. Dostaneš tam jednu ďatelinku, jedno srdiečko a dva potlesky. No veľmi ťa to nepoteší. To radšej zavolám ti neskôr. To je príjemnejšie. <laughs> <laughs> Áno. Správajte sa k nej s úctou, ona to sleduje, ale samozrejme sleduje aj ako sa správate k ostatným, lebo tam je mm, nejaké to pravidlo, že keď prefackáte, ja neviem, niečie susedové dieťa, to ne, tak si o vás pomyslí, že jedného dňa prefackáte aj, vaše, prefackáte aj vaše spoločné, takže dávajte si na to pozor. Ešte horšie, keď otvoríte dvere susedke, do, keď nastupuje do auta, ale na manželku to vám ani nenapadne. <laughs> <laughs> Eh, nebojte sa strápniť, zaspievajte, aj keď neviete spievať. <laughs> počúvaj, to som ja skúšala na môjho muža a on povie, ja, ja, radšej nie, stačilo, stačilo. Tvoj manžel bol profesionálny hudobník, takže <laughs> trpel veľmi, veľmi. A keď som si niečo spievala, tak sa ma pýtal, že to sú karičky z východného Slovenska, že nie, to je El Condor Pasa. Karaoke. <laughs> Karaoke. Áno, on si vždycky želal, že aby jeho žena ako vedela spievať, bola spevačka. Vrajím, že ja som mu splnila síce prianie, že tí z univerza mu to poslali, lebo vrajím, že ja keď som bola malá, normálne som spievala pre publikom duet, Predstav si, sama si spievala duet. No, ešte z, e, duet, nebo, áno, sama som spievala duet. Mne spava, spievali sme ho dvaja. A najlepšie bolo na tom to, že ja som si fur nemohla zapamätať tú melódiu, ktorá išla na záver. Ale my sme mali tak vynikajúceho toho harmonika, harmonikára, že on hral, ako ja som spievala. tak to je ako, už, že no, to, to, to, Nobelová to bol... cena. Nie, to, to robila aj moje. Ja som ho nutila, že poď ku klavi klavíru, poď ku klavíru, ja si chcem zaspievať. <laughs> On skutočne... Ale my máme vedľa susedov, ktorí sú mm, cigáni, profesionálni muzikanti. No, A po dvoch, troch mojich nacvičovaniach zazvonili, že nemohli by ste nám dať rozvrh, že keď je Erika nacvičuje. A je, že no jasne, že by sme mohli. A oni, že no vtedy nebudeme doma. <laughs> dobre, dobre. To je. Tak rád, hovor ďalej, čo ešte tí muži nám môžu urobiť dobre. Držte ju za ruku, verejné prejavy lásky sú nežné. Áno, je to dosť veľká úražka, mm. keď vám nechce podať ruku. No, to Áno. Je... A keď ti tak vyberá vlasy spoza kabáta, mm-hmm. to tiež tak ľúbime. To je také no, krásne. To mi romantické. To mi nepadlo na pamäť. <laughs> No. Treba pozerať uh, tie romantické filmy, tam sa veľa toho naučíš. Vidíš? <laughs> Žiadna medicína, Toto, že... romantické budeš mm. pozerať. No, spúšťajte záchodové sedadlo, drobnosť, ale hovorí veľa. Veľmi dôležité. Prosím, nespúšťajte lebo v noci, keď sa tam dopotácate a nie ste zvyknutí, že je to spustené, je to veľký prúšvih. Musíš vedieť, čo ty manžel robí, čo nerobí. No ale keď spustiť. to tak urobí raz, že ti chce urobiť radosť a inokedy to nie je spustené, Epa. vieš si predstaviť. No, ovisí no, od drillu. O drillu Áno, ako ho naučíš. Áno, hej, a v podstate raz som aj tak videla, to, to bolo nejaký taký, že výcvik pre mužov <laughs> a jeden bod z toho bolo, že trafiť sa do záchodu svojej misi. Aby to nebolo všade dookola, vieš? Áno, no. A niekedy ako niektoré, niektorí muži teda sú vyučení svojimi manželkami, e, čo sa mi stiažovali, že musia cikať po sediačke. Ja neviem prečo. Ani to ne, ne, ten, aby to nevedeli tomu chlapovi povedať, len povedali, budeš chodiť cikať po sediačky. Ale tu som chcela povedať, že v podstate chlap, ktorý nevie sa trafiť do záchodovej dia- uh, eh, misi, má v skutočnosti je diagnózu, lebo ja som to videla na našich synoch. Ten starší, ten sa vždycky <laughs> trafil, ten mladší vždycky nie. A potom, keď som ho dala akože na tú diagnostiku, lebo on bol typ, že utekal po rovnej podlahe, keď bol malý a bol sa schopný po... Na vlastnej po, nohe potom. Eh, nie, na podlahe, nie ani na vlastnej, a na no. podlahe, na rovnej podlahe sa podkola. Keď som ho potom poslala, eh, to je taká mm, psychomotorická diagnostika, človeka, tak on naozaj mal eh, rôzne tie nedozreté reflexy, čiže jemu nefungovala tá eh, rovnováha ako mala, takže on sa kvôli tomu nevedel trafiť. On pac- A to sa vekom mení? Nemení sa to, to sa musí dotrénovať. Uh, eh, Aha, no, normálne na no to sú špeciálne určené tréningy a on už <clears throat> teraz, keď to dotrénoval, tak... Uh, už trafí. Už trafí. Mm, Takže... Vo Francúzsku to vieš, ako riešili, že do každej tej, jak, jak sa volá tam, čo, pisoáru, Pisoár, no. do každého pisoáru tam dali, ako keby tam bola muš, mucha nalepená. Aha, jasné. A všetci rovno triafali na muchu, lebo chlap musí vždy loviť, súťažiť. <laughs> takže tým pádom dokázali, že nezašpenili okolie. Vieš, ktorí e, u nás chlapci boli e, vedúci, no. direktori. Tí, ktorí mohli sa 2-3 metra trafiť písmo. Oj, aj, čiže mm-hmm. tá mhm. životná energia súvisí Áno. naozaj s tým, že ako ďaleko dočúraš, lebo ono sa to hovorí v prísloviach. Mm-hmm. Že prečúral ťa, Da, da, da, da. dočúrať ďalej, poďme si ukázať, kam dočúraš. Čiže tie príslovia naozaj súvisia s tou ja, našou životnou energiou? Ja, keď som bol mladší, tam chlapec 12-13 rokov, my sme sa pretekali, kto bude dále píšky. Tým, samozrejme, no? ja som vždy musel najdále to, valov, vieš. O, to som neby, si myslela, ináč by si to nespomenul. Keď neby som, tak by som <laughs> nebol Tak by si to, si trénoval. <laughs> A tu je dôležité, že máš prostatu Dobru i močuje miehru. Ale tí mladí chlapci, vtedy to, ja sam po 5 cm, 10 metar, pol metra niekedy e, bol silnejší, Ali dneska tí chlapci nemôžu popišky metar i po. Metar. No veď to. A niektorí ľudí povia, čo? Ja som šťastný, kad si koleno počuram To je prostata u starších ľudí. ale už v mladosti sa môže prejavovať. Hej? Keď nemá ten, ten tok presne, toho moču tak, silný, prúd, prúd, presne, áno, tak, tak jednoducho môže rátať s tým, že v starobe sa to môže naozaj ne, veľmi, ne, veľmi pokaziť. ne, v starobe, než v strednom veku, Keď už je, strednom veku. Keď je mladý, má problém. Dobre, ale teraz sa to strašne zhoršuje u mužov. Čím to je? <laughs> Príliš veľa toxických látok v prostredí, aj e, tých mikroplastík. Ja, že málo z nich chce byť mač, mačovia. Ne, ne, ne, ne. Ty musíš vedieť, o tom sme rozprávali, že, gen, že genetikom dominuje prostredie. Mm -hmm. A po určitom času sa gen mení, my, ty vieš, my máme okolo 25 tisíc, 25 tisíc genov, na to treba Jasne. oplynúť, lebo jeden, keď urobí problém, tak možno môže... Sa tam stratí v podstate. Ale jeden môže poukázať, e, že oplivne na jeho to prostode vjac než na drugi. A potom tu drugi uvide, pa možno pojdu i oni tako budu černoki, mm tako budu žuti, budu červeni. Nekto poveže pričli s inih galaxia, tu už nisam tako. Áno, to už nebudeme rozoberať. Dnes máme dobrý. inú robotu, <laughs> máme. lebo sa nedostaneme zase k tým máme. listom. Lebo keď som počula močový mechúr, uh, tak mi napadlo, že raz sme sa rozprávali o tom, my dvaja, že močový mechúr a vlastne tieto problémy súvisia aj s obezitou, s tým, ako tlstneme. A vieš čo, keď tlstneme, my strácame Eh, sval, svaly. Mm-hmm. Svaly sú teraz Meklu, obložení, hej, sú obalené, obl- obalené tukom. tukom a už smo pomalo hodíme, už, mm-hmm. už to budemo eh, vidieť. Ale Sedíme ja som, úplne sklesli. Ale keď sme toľko tých žien, ja som myslel, že ty budeš povedať aha, močový miechur a uh, feltikeň. Závislivý. Um, žarlimná. No, závislivý, žiarlivý. Da, žiarlivý. Jer da budeš žarljiva, to určuje aj močový mehur. Či budem žiarlivá, určí môj močový mechúr? Áno. No, a včer... Zaujímavé. Ale počkaj, aj u chlapa, lebo včera som nadávala kamarátkynmu manželovi, že je hnusný žiarlivec a že tomu môže pokaziť vzťahy. A aj u muža to platí? Samozrejme. Prečo? Yin yang oplivňujú na každého. Čiže čo má urobiť, aby nežiarlil? Zlepšať vzťahy, zlepšať vzťahy, musí. Chce. On má fantastické vzťahy, ale on žiarlia, to znamená, ona je ne, zúfala. Pozor, pozor. Uh, ja som mal tiež takú jednu dámu, ktorá bila trochu viac žarlivá a ja som to musel kvôli tomu opustiť, no inak však... by som dneska bol mŕtvy. No ale o tom to hovorím, ale nikdy som to nedávala do súvislosti s močovým mechurom. Čiže ona má priateľa, s ktorým je šťastná a, a naozaj že akože všetko je v poriadku, ale to vyzerá na rozpad, tak ako ty hovoríš, lebo ona ide so mnou na kávu, vráti sa o pol hodinu, on sa jej opýta, že s kým bola a to ešte keď vychádza z domu, tak takmer Peter sa cez balkon celý nakloní, či ju tam nečaká niekto, kto by... Je to patológia, to znamená, že niečo to by Katka oveľa viac mohla o tom rozprávať. To znač, niečo on, on by musel ako sám so sebou niečo robiť. E, pravdepodobne tam bude e, nejaká trauma z detstva. E, ťažko povedať presne. Nie, on bol aká. už predtým ženatý a jeho žena bola strašne šťastná, že žiarli. A dobre, to ale to... Keď neurobil scénu, tak už začala, nemáš ma ráda, nezáleží ti na mne. Neliči, nepodoba sa, že žena tiež chorá? Samozrejme. Samozrejme, ja to tiež tak nemám, len tá súvislosť s tým močovým mechúrom mi nedošlo. Chora je dosť, chora je dosť ťažké povedať. Dobre, a keby si oni vyliečili tie močové mechúry, títo e, žiarlivci? Ty vieš, že močový mechúr robí tiež chrdinu i nechrdinu spolu sa obličkami. Áno, to sme hovorili, hej, da. že či si že on sa zúčastňuje, to znamená, ty by musela pozrieť, či ten me, me, močový mechúr utočile emócie na močový mechúr, mm -hmm. zastale tam. Drugo, či energia strave, teraz ti opíšem mm -hmm. cestu, E, daš, energiju, daš energiju, to je daš stravu, uh -huh. a mhm. ta energija strave prvo ide do želutka, uh mhm. -huh. potom do kolena, do prsti, nožni noha, prsti, no. a potom se vrati naspet do želutka, do hlavi, uh mhm. -huh. a potom se vrati naspet do želutka. A, ti si vidjela, že su nektor, žene sa ovela većim prsami než druge. No, Preče je to tako? Kad je? No, Kati. Ona energia, ako je zastane. No. no, tak áno, lenže to, v podstate my sme sa to učili aj na tej telesne orientovanej e, psychoterapii. Ty máš tie rôzne štruktúry e, tej osobnosti a v závislosti od toho, aká je osobnosť e, a kde sa tá energia ako keby nahromadí, buď tá žena má väčší zadok, alebo má väčšie prsia a väčšie ramena a podľa toho sa už e, delia tie rôzne štruktúrne typy, ale to tu no, nebudem... No dobre, ale kde sa, e, od čoho závisí, kde sa nahromadí? Čiže keď som ja viac viacej mám mužskej energie ako ženskej, tak tedy mám malé prsia? Mm, tam by skorej uh, bolo by povedané, že neviem, či to je práve tým, rozmýšľam tam ide to, jak asi ty sa narodíš a aká tá štruktúra ti priskne a aké máš ty, uh, tie skúsenosti. Aj keď ja tak rozmýšľam, že vezmi si, že ty uh, sa narodíš ako povedzme, že so širokými ramenami, hej. Mm-hmm. A to mal pred tebou niekto. Čiže tam bude nejaká predošla trauma, pravdepodobne zrady, hej, ktorá sa dedí. Mm-hmm. Tak uh, tu ti ostanú tie široké rámena, či už si chlap, alebo yes, si uh, žena. A potom máš istý typ uh, štruktúry. Ja nejdem povedať, že ako sa tá štruktúra volá tu na verejnosti, lebo potom, keď uvidia eh, ono je chlapa alebo ženu so širokými ramenami, aby im ich nenálepkovali a nedadávali na im. <laughs> Áno, po to... takýchto kurzoch to často je, že všetci ano. sú potom takí chytrí, že ježi, široké ramena, to znamená toto toto, toto, to, to, je jasné. a, takže... všetko vedia za tým, áno, čo stojí. Áno. áno, takže ono sa hovorí, že takýto chlapi, že s nimi je to pomerne, uh, oni sú veľmi šarmantní, všetko, hej, keď sa im otvorí to, to srdiečko, je to úžasné, vyniesie vás do neba. Ty široko a, Áno, hej, lenže väčšinou je zatvorené, <laughs> takže si tu tri bodky, nebudem hovoriť čo. To sú ľudia, ktorí uh, zažili uh, zradu permanentnú. Tam my sme mali aj také jedno cvičenie, <laughs> že máme mamičku, máme synáčika, ktorí sa spolu, čo ja viem, bavia celý deň. Mamička synáčikovi slúbia, pôjdeme, ja neviem, na ihrisko zbierať gaštany, ale tatunka sa vráti potom z práce a mamička už e, synačik neexistuje, už je nalepená Tatínko, na svojom tatinkovi a už sa nejde po gaštany. A takto furt stále dookola a v podstate... A tie ten... deti to cítia ako zradu. a cítia to ako zradu a ono sa to potom e, prejavuje aj na tom e, vzhľade toho človeka. Ale ja si myslím, do jednej miery to je aj dedičné a z jednej miery je to aj podľa toho, Eh, podľa tých hviezd, v akom roku sa narodíte, lebo to je pekne vidno, že vy keď ste narodení, čo ja viem, podľa čínskeho horoskopu v tom znamení bývola, eh, tak to sú takí eh, robustní, územčistí, nižší ľudia, mm, Ale mocný zodvihne Vojaci, o tom sme rozprávali. Žena pozrie prvo do ramen. aké široké, to znamená bojovník či uniesie, áno, či uniesie môže, všetky tie dá, no, starosti, čo no. mu ja s radosťou spôsobím. Áno, a v podstate žena sa pozerá aj na to, že ako je ten ten muž oblečený, aký, aké má postavenie a následne, či je schopný alebo nie je schopný uh, uživiť tú rodinu. On Áno, sa... zväčša si nevyberáme tých chlapov v monterkách, o ktorých teda by sme mohli predpokladať, že uživia rodinu, ale keď tam kope ten kanál, asi sa nezamiluješ hneď. Ale muži to majú inak. Áno, oni to majú inak. Keď je žena pekná, je mu jedno, či je oblečená ako servírka alebo riaditeľka eh, podniku, ona je fešná, hotovo. Najmä sestrička s dobrým zadkom, keď áno. ty ležíš na posteli. Hej, taká sestrička s kramárom. Tá, áno. To, to, to viem, aj brat mal frajerku sestričku s kramárom, no. Áno, tie sestričky ako veľmi priťahujú. Áno, hej. Majú, majú uniformu. Aj ženy je? pozerajú ano, na uniformu. A ty si zvytazil na uniformu. Poznáme tie pornofirmy. <laughs> dojde sestrička, doktor, prichádza. sestrička a doktor a noc a v nemocnici. Moja sestra teraz máš, má vodoinstalatéra a pýtam, či kad si klakne, či mu pol zadku Trčí. E, strčí mongo, tak to... <laughs> Aha, tak aj fotoinštalatér. No mňa vždy fascinuje, ale ešte som nemala no. odvahu si zavolať ten manžel na hodinu. <laughs> Že si celú hodinu vydrží, Myslíš palačinky? da ti peče. vyzeráte. No dobre, prešli sme na inú tému. Čo nám ešte robí dobre, že nám Katka, prosím Áno, ťa. tuto otvorte jej dvere Gentlemanstvo nikdy nevíde z módy. Áno, Boris mm. to robí a vidím, že ide svojim synom dobrým príkladom, už aj oni otvárajú dvere. To je krásne. Áno. A môj syn povie, teda môj vnúk povie, no však ona nemá rovnako dve ruky ako ja. <laughs> Emancipovaný. <laughs> Emancipovaný. Vieš čo, akože s tou emancipáciou, to je na jednej strane je to dobré a na druhej strane je to podľa mňa taká medvedia služba. Vieš, ale v čom to aj je, že syn je gentleman a vnúk už nie je gentleman, pretože momentálne je to, akože sa ti vysmejú kamaráti. Ako ja ho učím, aby teda, keď vezme devča na zákusok, nech ho zaplatí, a keď otvorí, nech otvorí dvere, nech pustí do dverí Proste, ale všetci sa mu za to smiali. Ak ja, ja. No len keď si slabé ja, tak jednoducho tak to nerobíš, lebo to. kamaráti. Je ten vplyv kamarátov je veľmi ťažký a ten vplyv doby a to, čo ty hovoríš. Ten vplyv prostredia je často väčší ako tá genetická Máme výbava. Tá, no. no čo tam ešte máme? s ňou, aj keď neviete, ona to ocení. Áno! Áno! Tanc. Žite aktívne, zdravia a energia sú príťažlivé. Áno. Chránte ju. Pocit bezpečia je vzácný. Ešte lepšie. Poviem príklad, na kolibe sme sa prechádzali s mojim ex, ktorý nebol teda tie široké ramená a úzke boky. Ale mal dlhé prsty. Mal, <laughs> nie, mal strašne krátke prsty, on oktávu musel doklepnúť palcom z druhej. A ja som sa tak romanticky opýtala, že Počúvaj, čo by si urobil, keby tu vyskočili z kríkov nejaká taká banda násilníkov a chceli ma znásilniť. On, že utekal by som. <laughs> Dobar. Takže toto sa nemá robiť, dobre? Prekvapte ju. Čokoláda, listky, maličkosť. Urobte niečo len tak bez dôvodu, len pre radosť. Hmm. Zaujímate sa o jej koníčky, aj keď sú vám cudzie. <laughs> Vezmite ju na jazdu autom, motorkou alebo len tak. Mm. Várte pre ňu a jedno jedlo stačí. Myslíte, čo hovoríte. Úprimnosť je základ. Trávte mm-hmm. čas jej priateľmi, ukážte, že patríte do jej sveta. No, o, pekne je... si to vymyslel. Napíšte jej báseň, aj pokus sa Ale ráta. Boris. A piesničku. A bol pokus? Bol, zrobil si? Áno, bol pokus, ale neslavno. Dobre, neskončil dobre. Tak <laughs> všetko z toho nemusíte dodržiavať, ale Kati, poďme na to. Tvoja úloha dnes bude e, začať s tými listami, lebo bojím sa, že neodpovieme tým ľuďom, takže dajme minimálne tri listy, musíme sa zmestiť. No, dúfam, že sa zmestíme, a keď nie, tak pokračujeme v ďalšej relácii. Takže máme prvú otázku. Dobrý deň. Poznám vaše relácie z rádia Slobodný vysielač, aj keď určite nie všetky. Obraciam sa na vás prozbou o radu, nasmerovanie a pomoc. Idem o mamku. Má 84 rokov, problémy s cukrovkou, tlakom, kopa liekov na kadečo, na dva a hlavne bolesti kolien. No tak v takom veku to je častokrát naozaj veľký problém. Nevie sa ani vyspať pre bolesti. Ortopéd konštatoval, že pomôže iba výmena kolenného klbu, po prípade oboch, alebo chodiť na inekcie a brať lieky od bolesti. Poprosím o radu smer, kým sa uberať, čo ešte vyskúšať, aby predišlo operácii alebo inej pomoci už nie. Ďakujem za odpoveď? No to nemáš ľahké. <laughs> Určite nemám ľahké. Aby mama cestovala cez Slovensko, to už nemôžemo Uh mhm. -huh. prosiť, no, to je 84-ročná pani, ktorá vidí mi leva sedí a kamoli, da by... O, o, Jasne, kolena ju bolia, chodiť sa ťažko dá. Uh, samozrejme, uh, skúsime, skúsime niečo, uh, aspoň povedať, nebude to zázrak, ale aspoň keď trochu pomôžeme, pomôžeme tak to bude... Uľahčenie, troška sa aj uľaví. Aby som bol dobrý, ako inak, ja? Jasne. Aby som bol dobrý, najprv prosím pošlite krvnú skupinu mm. maminke, a, lebo ja potom pošlem stravovací plán Mm-hmm. budem vedieť na základu toho, že viem, že máme problémy sa uh, obličkami, byš máš kosti. Máme problém e, s cukrovkom, máme problém a ty vidiš, že máme i kopa lijekov, ktoré, ktoré máme. To, to znamená všetko, že tu musíme globálno prísť. Áno, prístup musí byť celostný. A teraz kedy my uh, urobíme to sa stravom ako ten prvý krok, čo se stane? Pa stane se to, že se aj te kil, kilogrami prebitni trochu áno, sa znižia, se táva, dole. a čim se zniži to, ih ide meni tlak na, na, kolina. na kolina. kolina. Ale teraz povijem, zbitočne bude menit kolena. Je to panji 84 rokov. Kdo vijek toliko je pred njom? 20, 30, 10, 5 rokov. A každi rez na, na koži, na svalstvu, u, to, U tej toj dobe je dost rizični. Zniž, e, v tomto znižuje, veku. Da, znižuje imunitu. Mm-hmm. A to znamena, uh, Najmä je to, tam je cukrovka. E, e, potom je to zbytočný krok, lebo uh, lekár musí vedieť, že problém s tým klbimat gonotróza je Epstein-Barr vírus. Mi malo rozpravamo o tom virusu, museli bi ovela, ovela ja skusim. Pa um, još govorim, ja si treći, četvrti krad Ali Nedostatočne. Ešte nedostatočne. lekari, to, oni zamijene koleno namesto že idu, eh, ajde povezme zabijat virusa, hm, zabit virusa teško, ali eh, zabraniti mu replikaciju. Mhm. A bi se tako. To znamena kad urobimo tento korak sa stravom, viživom, mi aj diabetes mellitus, to je cukrovku, dáme trochu Znižíme. do nejakých normálnych rozmerov, mm -hmm. lebo vieme, že cukrovka veľmi zle robí na artérie. Až to potom robí i vysoký krvný tlak. Mm -hmm. A potom to je i problém cievy sa, sa mozgom, aj sa srdcem. Ano. I to je to, čo by som ja... Uh, Ale tá ja... strava by jej mohla pomôcť aj v tej cukrovke keď bude robiť tú stravu podľa krvných skupín? Samozrejme, poprosím, e, my imamo s njima kontakt, ja se ešte nečo dopišem tamo i budem se A dostanu je tako odpoveď. tako kad bi moja mama bola, mm -hmm. lebo mhm. vjem, kad ja mam, ako mladi, mal sam problem s ramenom, to tak bolio da sam ne ramenom pohnut. Sam musel zobrat nek, nejakú pilulku, aby sam si trochu pomohal. A čo kad stari človek, starši, stari, ma obje nohy z, vlastne nevládne, neschopné normálne sa pohybovať. A, a nemôže ni do WC a odísť a da ne, neodlutuje takú jednu myšlienku. To znamená, každá rada je zláta eh, Áno, pomoc. pomoc eh, zacná, ja? Áno, lebo však nemôžeš si sadnúť, keď vstávaš, nemôžeš Nemo, vstať. Musí nieko po, po, Presne. De... Dakle, veľmi rád, prvý krok je teraz na ich i veľmi rád dále se... Eh, Jasne, čiže treba kontaktovať sa a zatiaľ teda pozrieť som, sa na tú stravu. A potom uvidíme, aké sú to ešte lieky, o tom som e, nerozprával, lebo píše... Ty máš ten a kopu, DM, regul, kopu. áno. E, vede kopa uh, inih, kaže tamo neče uh, e, kopa roznih liekov, neviem, vem, sú, nemôžem si vyjať. se vijati. Uglavnom, nama se prvi krok. Musíš vedieť aj to, že Presne, ktoré lieky, aby si vedel zhodnotiť, ktoré vlastne jeden s druhým ako súvisia. Toto ináč mne veľmi prekážalo pri mojej mame, že jednoducho e, každý lekár, kam ju poslali, každý lekár jej predpísal, ale ani jeden sa jej neopýtal, že čo beriete. Točno. Tak potom mala v ruke 10-15 liekov, a začali jej vypadávať vlasy a na štyroch alebo na piatich bolo, že vedľajšie účinky vypadávanie <laughs> vlasov. A to, nikto, a to jej nikto eh, nepovedal. nepovedal. Aj babka eh, Katkina mala tak veľa a sme to trochu dali do poriadku. A ešte žije. aj u nás si to dal do poriadku, ešte žila veľa <laughs> desať. No hovor, chodil si ich do záchoda, to bolo danie do poriadku. <laughs> Takže toto je pomerne komplikovaný prípad čo sme mali prečítané predtým, tam je toho dosť veľa. Tak poďme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, som pravidelná posluchačka vašich relácií na Slobodnom vysielači. Rada vás a ostatných relácií počúvam. Prosím teraz aj o vašu radu, ako by sa bolo možné zbaviť vody v kolene Aha, vody v kolene. No. Takže teraz ideme ešte čítať ďalej. Hlavný problém je voda v kolene. Som žena, mám 80 rokov, aj, aj. mám už niekoľko rokov diagnostikovanú miernu artrózu, ale s ňou nemám veľké problémy. Avšak pred rokom som škaredo pri prechádzaní ulice spadla a od tej doby mám s pravým kolenom aj skrp krčnou chrbticou problém, lebo som dopadla pravou stranou kolenom bokom na betón. Mm. Koleno neprestávalo bolieť, tak som po dvoch mesiacoch šla k ortopédovi. Vyšetril ma pomocou USG, nie RTG, nie MRI. MRI nie, dobro. Aha, USG sa teraz robí, aj mne to robili, pre, že teraz, mne to robili skoro pred 20 rokmi tiež. A výborné. <laughs> Dostala som do pravého kolena dvakrát inekciu kyseliny hyalurónovej a potom 5 krát kolagén kné kolagén, teda nejaký ten e, kolenový, v odstupoch asi 3 týždne. No bolesť neprešla, ale naopak je to ešte horšie. A v pravom kolene mi ortopéd doktor pri poslednom USG vyšetrení po tej 5. kolagén inekcii našiel aj vodu v kolene, čo tam ale predtým nebola. Druhý doktor mi povedal, že sú to pretrhnuté šlachy tak si teraz moje pravé koleno šetrím, teda chodím len na kratšie vzdialenosti, nosím badáž a natieram si ho občas hrejivou gaštanovou masťou. Zatiaľ nevidím veľký rozdiel. V noci ma koleno nebolí, len tak brní. Vedeli by ste mi poradiť, ako by som mohla svoj stav zlepšiť? S pozdravom, vaša poslucháčka z Koši. Kým sa do toho, Boris, pustíš, tak takú všeobecnú radu, lebo veď ty vieš, s našim kamarátom som mu prekladala 12 rokov na právačovi kosti a myslím si, že dal výbornú radu, že nech spadnete hoci ako len jednoducho, že šmikneš sa, padneš na koleno, padneš z bicykla, nič sa ti nestane, hneď nastúpiš naspäť a ideš ďalej. Napriek tomu by si vždy mal ísť si nechať pozrieť chrbticu, lebo celé telo, vždy keď padneš hoci ako málo, zľakneš sa, zľaknutie vyvolá šok a vždy je tam niečo, čo sa má napraviť. A ty, keď to dojdeš neskoro, tak ako teraz to vyzerá, však teraz je až zistili, že možno je to šlacha, možno niečo. Pozri sa, <clears throat> pani povedala, že padla. E, vždy keď se padne z bicykla, alebo tako nekulturno <laughs> se padne ano. bez rozmýšľania, vždy potrebuje se urobiti atlas i axis. Ano. To znamená, o čem to čemu razpravljamo. To je prvý prvi i drugi stav. prvý ano. stavec uradi, a potom bol môže ustúpiť aj o 50%. Ak lebo v tele všetko so všetkým súvisí tak. a chrbtica a kolena tak. a všetko súvisí. Môže, poviem môže, nekedy ne, a nekad može. Ali teraz, pani poveda, prave koleno šetrim, to znamená, mm -hmm. namaham se na, na lave. A to po určitem času ode lave a bude musieť robiť ano, umele. Preložím ťa že vlastne šetríš jedno to koleno, šetríš a to druhé preťažuješ a tým pádom to, to ktoré si mal dovtedy zdravé, tak už je preťažené a už je na tom horšie, ako bolo to koleno, ktoré sa buchlo. To, čo si pani s gaštenom tým, môže dalje, pa možno nekedy pomôže. Ale ak som dobro pochopil, ide úraz s trvalým následkami. Mm -hmm. Toko vidim. Ak ide o pretrhnuté šlahe, tim ešte horše, to je veći problem, ali da se aj to riješi, ali ma postup kedi se to i kad se to riješi. A povedz teraz, bi sam chcel ako to činska tradična medicina e, chce urobit, a musim podat egzistuje leđba, a je zarovin cenove dostupna, dakle mm minimalne e, nakladi na to penjezi. Po prve, zaopstarajte si naš Oregol Rut, zavolajte Katke, A to je olej, o ktorom sme už hovorili, oregón. ktorý veľmi dobro robí, ktorý zabrani rôznym bakteriama. Zabraní áno, aby na, prenikali. E, e, a vaše koleno, da ne bi pre, prenikali ešte. Dobre, aj, ale má si to tam dávať ako obklad, natret, alebo si natret, na, len tak natrieť. Natret, Nemusí to nechať na noc pod obkladom. Natret, lebo idú procedúre ďalšie. Aha, jasne. A po druhé, to bolo po prvé mhm. taj orek, po druhe nakrajajte na dobro jednu hrst červene cibole, običajna. A ne, jasno, cibola. Po treće, nakrajajte nadobno dve hrsti običajne kapusti. Može biti a kel, a može Aha. biti kapusta. Može biti Čiže červena... nadrobno na male kocki na mám fine. nakrajať, áno. Ne by sam neko doporučuje, aby to zmiksali dobre, ale mm. v mhm. tomto, e, tomto bodu mám námitku, rýchlejšie oxiduje. Jasne, čiže nemixovať na kraje, na malé kocvočky na kraje. Aby to, Dobre. aby to išlo tako. Po štvrte, rozdrte rukama dvije poljevkove ližice običajného harmančeka. Aha, vysušený harmanček kúpim v lekárni a, a tak to ošúcham medzi rukami a už to ako takmer prašok, veći prašok. Da, tak, presne tako. Všetko vložite do staklene misklene a pridajte dve polivkove ližice naših oleja oregol ruta. Da, mm -hmm. ga maš prečo. Teraz ten oregol rut pojde do substanci. A, nasakuju, sad do to pije nasakuju, pije, da, presne tako. Dobre, dobre promešajte. Mhm. A potom zmes dajte na gazu, a na bolave koleno. Mm -hmm. To možu biti i dva, mm -hmm. ali u tom pripadu treba trochu viac, cez mese. Mhm. Mhm. Opklad podľa mojih skusenosti, mojih profesora, minimum štiri hodine, ale zvičene se drži cez noc. Mhm. čiže da dojge niečo? Ako bi vas začalo palit, opklad okamžite Preč. odstrante, da, a ja Lebo sa niekto takým... môže mať z tej cibule aj plusky. Dá, dá, ja sa, a preto má olej. Áno. Preto som dal olej. Ten olej chráni, aby da? tam sa nevytvorili. A, taká prípad som ešte zatiaľ nestretol, ale vždy môže byť prvýkrát. To, to vieš, ja? A, ima jedan malý pozor, dám. Jedan deň postupujte presne podla uvedenog navodu, a drugi den použite dve hrste cibule, a jednu hrst kapusti. Dakle, jedan den jednu hrst cibule, drugi den dvije, pa treći dan jednu, pa strijeda. Lebo každi stih ma nečo ine čo može I ne i proste zloženje. Tako, tento postup e, Sa vykoná na nekoliko mesecov pozor. Aha. Mal sam človeka, ktorý, aj mal sam asistentku, čija sestra to robila, a to zmizle, i to bez, bez uh, e, trvalih Sam pacijenta ktorý mal takýto problém. On, je to, on to robil oko 6 až 9 mesecov. Voda zmizla, a koleno nevyskakalo. Všetkých druhých reumatologických pacienta, reumatologických, koleno vyskakalo po životu. Tak nemohlo, hej, hej, nemohlo chodiť. Nie. No dobre, a čo si myslíš o tom, že ten náš e, spoločný s nami, keď bolo bolavé koleno a takéto, že bola voda v kolene, tak on najprv skontroloval e, stehno, da? lebo tvrdil, že vlastne ten stehenný sval sa mohol od toho šoku nejakým spôsobom akože skrátiť a že potom vlastne tlačí to koleno, keď ten sval sa skráti, tak ti ide hore to koleno dôvod? a že to tlačí na tieto nervy. Čo tej... je dôvod, aby tam to vzniklo? No? Niečo nemôže preť cez niečo. Áno, I čiže je tam vlastne zastavená da. tá cesta. Uh, ja poprosím tú pani informáciu, aby me informovala, ako to Ako to prebieha, prebieha. čo sa deje? A eh, na koncu poviem, je to veľmi problematické zranenie. I tu nema mhm. ponáhľania. Mm-hmm. Tu nemá. V podstate my tu máme aj nejaké ďalšie možnosti. Používa sa terapia ladičkami napríklad pri kolenách, keď sú poškodené e, chrupavky sa používa kremíková ladička, alebo my dávame aj Toto na zbožňujem, prosím cirkuláciu. ťa, rozpíš, e, rozhovor to viacej. To je, to, je, to je veľmi zaujímavé aj pre tých, čo majú napríklad e, problém uvoľniť sa, alebo problém zaspať. Ale teraz sa vrátime naspäť k tým kolenám. My máme tie ladičky, to sú vám také špeciálne špeciálne vidličky kovové. To, to je ladička. To, to je tá ladička. Ako ladičku. ladičku. Akože pre mnohých to je nový pojem, že v živote o tom nepočul. Ja som tiež o tom v živote nepočula, pokiaľ nedošla jedna doktorová klientka, ktorá bola u neho, čo ja viem, možno pred 15 rokmi a ona si pomocou tejto e, kremikovej ladičky e, vyliečila svoj e, meniskus. V podstate polovica z neho na začiatku terapie chýbala a po dvoch mesiacoch normálne rengenom bolo vidieť ano. stav pred a po, jej to dorastlo, už mohla normálne chodiť uh, hore po schodoch. Ja som si ladičkami pľúca. No vidíš Gonartróza to. 3 až 4. Áno, tá pani, e, čo bola predtým otázka, tá mala tú trojku, štvorku a táto pani, čo má 80 rokov, tá má miernu e, e, tú artrozu, čiže tam by to mohlo byť Rýchle, ľah, rýchlejšie a mhm. ľahšie. Takže my máme tú ladičku. Klepnete na ňu, buchnete a ona vydá rezonanciu. Áno, on, dáte ju v podstate e, ruku ako keby e, vedľa svojho e, tela, vystrete ju a potom pomaličky to približujete k ušku, naladíte sa na to. Môžete skúsiť si aj hm-, hmkať tú melódiu tej danej ladičky a potom tým e, vrchom e, ju priložíte na to, ako z nejakej vzdialenosti 2-3 cm na to vaše bolavé koleno. A takto spôsobíte na to koleno povedzme 10 minút. Alebo a keď pod... sa vám nechce chodiť neustále do ordinácie, čo ma prestalo rýchle baviť, tak si môžete tú ladičku kúpiť. Nek, nek Čiže poveda, my, to... my dám adresu, my, my poviem všetko, obstaráme sa ich. U nás... Takže áno, postarajú sa o vás, takže môžete Katke napísať, keby ste mali chuť riečiť sa tými ladičkami. Čo mám doporučujem? To, čo, a ja to do, odporúčam, lebo mám to vyskúšané na sebe. Tak. Som sa taká blbosť, nikde mi nevedeli pomôcť A ja teraz jak debilko chodím a ona tam ťukne a teraz tam ten zvuk a ktorú ti dali na tie plúca? To ti neviem povedať. A teraz poviem to, bola niečo? bola ona, akože ona sa tým živila profesionálne. A teraz poviem ona niečo? vybrala. Ak ja niečo urobím, tak potiahnem rukom ja tiež vyrobím zvuk, mm-hmm. ktorý my nepočujemo. A to, ak mm-hmm. se mhm. spomeneš, mi smo u jednoj relaciji raspravali o tome, a teraz poviem. Ja mojom rukom vytvorim vibraciju tohto zvuku, zvuku ano. a ten zvuk e, otoči elektrone u, v pravom smere a prestane boliť. Áno, príde pravotočivý vlastne. Teraz som povedal... Pravotočivá energia, ktorú e, Boris dokáže robiť rukou, lebo niekto vie tak sústrediť energiu do tej dlane alebo do tých prstov, že to vie, len že toto zase to vie Boris, ale ja vám môžem má, mávať nad tým <laughs> kolenom celý týždeň doprava aj doľava. Nič sa vám... Takže e, dobre je tá ladička, Boris, dohodneme <laughs> sa, sa, že tá, tá ladička bude lepšia. <laughs> No, Alebo, a nakoniec som si takú ladičku kúpila, takže mám ju doma, ale Kati, neviem, aká to je. Ale Áno. viem, že keď začínam ten kašel, a tak ako si to normálne ťuknem na to, k tomu je také kladivko Áno. a vlastne zvučí to okolo mňa, niekedy mi z toho začne pískať v ušiach, ale je to dokonale, lebo ako pár dní a totálna pohoda, žiadna inekcia, žiadne chodenie, mm-hmm. žiadna bolesť. Proste zbožňujem tie ladičky. Počuj, a tvoj rinovírus, ktorý to urobí niečo z toho, jednoducho zmizne, alebo sa utají. Áno, schová sa. Schová sa. Že nebudeš ma tu naháňať s tou ladičkou tam ma facka po hlave. <laughs> Takže, no počkaj, keď sme pri rinovírusoch, dokončí a poďme na rinovírusy aj. Vieš čo, práve tu som chcela ešte povedať, že u nás je ten systém, že u nás sa nechodí na tie terapie ladičkami. U nás sa učí, ktoré ladičky ten človek potrebuje a zaučí sa ho, ako to má použia ako to po- super. doma. To Lebo super. myslím, že zajedno je to oveľa pohodlnejšie, keď si to človek e, urobí doma. Toto a vyjde ho to aj lacnejšie, lacnejšie, lacnejšie. lebo... A nikde nemusíš chodiť, urobíš si to, kedy chceš, takže to je, ano, tam je božské. Hej, je tam podstatné, niekto nám to chcel, že bude si to robiť, keď bude pozerať televízor. To tak to nie, <laughs> nie, to nie. nie, nie, nie. Musí byť v miestnosti ticho, nemôže ísť televízor, ani rádio, ani nič podobné. On musí byť naladený na to, že chce teraz cez túto ladičku, cez tú energiu, ktorú on presne potrebuje pre ten orgán a musí sa na to plne a s pokorou sústrediť. Nie, že no tak teraz do toho trepnem, no zvuk rob čo chceš, akože ja si špáram nechty medzi tým, alebo pilníkujem a, a ty ma tu lieč. No tak, tak vidíš, to ne. keby som podal zvukom liečiš Epstein-Barr vírus, ľudia by podali aj šibnúť. Lekári a je to pravda. A je to pravda. Lebo... Vidíš pacienta, ktorý chodí. No. A to, to je to, čo to spraví mom pacientu. Chody. A to je to, čo, to je, co To, čo je celá vec. A tá Hulda, jak sa volala Hulda? Clark. Hulda Clark, tak ona má celú takú knihu, ale tiež to chce. Sústredenie, e, spoznať tie veci. To Čiže to nie je akože, ale ona len dokazuje, tá Hulda Clark má nejaké video alebo viacej na internete v tom, že e, zistila, že ktoré to naladenie, tá frekvencia zabíja ktorý vírus. Takže ty si hovoril o tomto, čo teraz nás bude naháňať na jeseň, tak dopovedz to ty. Nebudem budem odpovedať Myslíš, tretiu otázku. Uh, najprv ale povedz, lebo nech, nech to dáme, keď sme pri ladičkách, tak to je to isté. Liečba zvukom je už dnes normálna. Mm-hmm. Ja by som to trochu uh, tam sa v podstate používa väčšinou uh, striebro, keď chceme niečo dezinfikovať alebo uh-huh ozonová ladička sa používa. Preto je dobré v podstate kontaktovať niekoho, kto sa tým zaoberá, ako ty si bola u tej profesionálky, mm-hmm. že ona ti vybere to, čo ty potrebuješ, mm-hmm. zaučí ťa a mm, ty to už doma používaš. Mm, bolo celkom zaujímavé, že pre niekoho je naozaj ťažké sa naučiť klepať do tej ladičky správne. Áno, a je to ťažké, že <laughs> ona má takú gumičku, to kladivko a proste e, jej to vydávalo krásne zvuky, tak no. som rada, že som bola u nej, Hej. že som videla, že to nie je o tom, že trepneš do toho a nič, mm-hmm. taký nejaký pazvuk. Mm-hmm. Že musíš sa naučiť to tak buchnúť, mm-hmm. aby mhm. ten zvuk proste celú miestnosť obiehal. Áno, že treba sa to Treba naučiť. to začať u odborníka. Hej, treba, lebo nie je to sranda. E, človek si myslí, že to je len tak, ale my sme videli v praxi, že nie pre každého je to tak jednoduché. Presne. A samozrejme, ako to vyzerá na tom YouTube videu. No, veď to. Presne, presne to. Eh, my tam máme potom ešte ďalšiu možnosť. Eh, častokrát pri týchto kolenách je celkom úspešná aj autopatia. Mm-hmm. To sme už eh, párkrát Áno, to sme už párkrát rozoberali, taktiež rôzne také masti, hej, čo dokážu pripraviť... Školky, Striebrné áno, no, školky. Áno, to, to, to je čo, celkom... Strieborné? Nie, strieborné školky. To, to je, školky? To je, školky, nie, Z Zmušli, z Mušla, áno, dobre. Áno, to, to je celkom zaujímavý... Máme to Strieborné mušle priložíš na koleno? Nie, nie, máme nie, nie, nie. To mastičky krému. Krém. Kréma, krém, to je taký, čo sa špeciálne vyrobí, vieš, aký máš zdravotný problém Jasne. a špecialista ti to namieša. A prikladanie lopuchov? Ja som aj počula, to že aj lopuchy. To je číslenia, môj dvor je pln lopuchov. Áno. Ja keď prídu takí ľudí, ktorí treba, nech sa páči, dám. Troška pobiješ Dá, ten počuva. lopuch, aby bol a korien, taký... A korien, keď máš hoci ktorý Koreň problém... Dá, oho, on čistý, Aha, on, ja on môže i na plúca, aj na močový mechúr. On všetko Čiže pomeliem a priložím? Korin sa dá uvariť Uvarím. a korin sa dá robiť alkoholatúra. Aha, že, že máš potom tinktúru. Več, več podľa toho. Aha, aj si robila stalo. niekedy? Vieš čo, ja som koreň lopucha nepoužívala, chystala som sa ho na jar vykopať, ale nakoniec som sa k tomu nedopracovala. Ale teraz v jesení mám druhú príležitosť. Nech sa páči, A, tam tie, tie, čo nevykvitli, tam sa vykopie ten koreň lopucha, nastrúha sa na strúhadle a opraží sa na bravčovej masti. No a Super. vznikne vám takýto nejaký e, lopuchovo-bravčovo-masťový krém a tým sa natierate, keď máte vitiligo. A potom Aha. takto natretý toto masťo vylezete na slnko a to v podstate... Zjednotí tú kožu. Áno, má zjednotiť tú kožu, takže ak poznáš niekoho takého, tak môže si to vyrobiť a vyskúšať to v realite. Ono je to, že napríklad ten koreň ropucha veľmi dobre zaberá aj proti zlatému stafilokokovi. Oh. Takže... A ty si ale hovorila, že keď nevykvitne, či niečo také Áno, si nevykvitne, povedal. to znamená... Čiže keď vykvitne, tak je zle, to už, už nepoužijem. už, minul, e, už v podstate minul tú svoju silu, e, teda ty vidíš len listy, on nemá ešte kvety. Mm-hmm. A mhm. ak sú nejakí takí, čo túžia polopuchoch, my máme teraz veľa tých pichliačov, tak môžu si od nás zobrať a posadiť u seba na záhrade. Ak sú tak odvážni a nekosia všetko na 5 cm. Oh, to je dobré. Počuj, no, a jazyk, prosím. Prevarte jednu polievkovú lyžicu sušeného korena lopucha v 250 ml vody. A teraz ho máme, cez koji den se može to tako robiti, a piti, piti aj denne dva, aj i štepite dva až trikrát denne po 250 ml. A čo dostanem, ali 10 do 15 minuta bol bi dobro kad bi odstal trochu. Uh -huh, uh -huh. Lebo všetko... Ehm, vlastnosti sú také, že zmierni priznake aj psoriáze, to smo mislim se mhm. nekada rozpravali tako da, a i može všetko što potrebujete upratovať, očistiť. Čiže on ako vyťahne, ako, on, je ako... Jinový. Mhm. Mm-hmm Kedy si bola taká smradlavá masť. Z čoho? Niečo na Ichtiol sa volala. A Ichtiol, á, to... A tá všetko, na všetko viem, že doma no, vyťahli no. Ichtiol, natreli, to ti vyťahne všetko zlé. No, no, no, no, Aj čerta to z teba vyťahne, <laughs> babka hovorila. Takže Ale toto je dobré mať. To by hej? som ja ešte e, tým panem e, doporučil, Prevarte jednu polievkovú ližicu sušene kori bielej vrbi uh mhm. -huh. v 250 milirta vody, nehajte vihladnut, a použite ako opkladna postignuta mjesta. Uh mhm. -huh. Može se, šta, o čem rozprávam, o salicilu, ktorý obsahuje tá brezová kôra, pa samozrejme. Tak, to, a to on e, od... E, a to potom môžem bolesti. z lekárne si zobrať salicilovú masť. A nie, myslíš, že acilpirín. To, je eh, acilpirín. to není to? Ale keď počúvaj. Masť, masť. Aha, masť. Eh, to je salicilová masť. To je salicil. A teraz ty ktorý... hovoríš Aha. o vrbe. O vrbe. A to nie je to isté z tej vrby? ne, ne, ne, ne, to no neviem. Dobre, že to som je, sa opýtala. Pozri sa, eh, vrba dáva lieky proti bolesti. To je to isté potom. Proti mm-hmm. bolesti, ale to je prírodné ono vedľa môže byť umele. Mm-hmm, mm-hmm, vieš čo, ten acilpirin v podstate ani podľa mňa není dobrý nápad, lebo ja za mladý aj za detstva, ono že vraj sa to má až od 15 rokov, ale ja už od detstva som to hltala ako lentilky. Mm-hmm. A potom ako poberťačka som mala, že akné, ale teraz uh, som spravila taký nechťajúc experiment, bolela ma hlava a vraj si nebudem otravovať doktora, zhltnem acilpirin a o hodinu som sa vyhádzala. Eh, horšie než puberťačka. To nie sú také, že ty máš zapálený nejaký por a v tom máš niečo bieleho a to sa ti to, to normálne niekde spod kožia išlo. Čiže ono to v podstate mne podľa tých miest, čo vidím, pokazilo na, na novo trávenie, lebo predtým som Aha. už bola v stave po tých rôznych homeopatiách, autopatiách a kadejakých čisteniach. Čiže už si bola v pohode. Už som bola v pohode, čiže aj keď som zjedla to, čo by som predtým nemohla znie, zniesť nejaký chleba alebo Jasne, alebo pohoda. niečo mliečného, tak nič sa mi nestalo. A teraz som zjedla ten acilpirín a už mi začalo znova ako keby vadiť všetko. Čiže mi to poškodilo znova tú črevnú mikrofóru. No. Áno, to sa hovorí, že acilpirin je pre silné žalúdky, lebo že vlastne tú stenu, tú jemnú, ten jemný film, on tam Áno, vlastne e, poškodí. poškodí a typa. Takže treba si rozmyslieť, lebo aj tie odporúčania, že keď ideš do lietadla, určite si dal acilpirin. No mala som ho v ruke, ale nedala som no, si ho. A preto no, som pekne prežila, akože žalúdok ma ma nebolela, mohla som áno. papať všetko. Poďme ešte, máme čas na tú tretiu otázku, aby sme potešili Poďme. ďalšieho poslucháča, alebo v podstate poslucháčku. E, dobrý deň, Prajem. Chcela by som sa opýtať, čo by ste mi poradili užívať, ak sa mi spravila plesen na nechtoch na nohách. Uh-huh. Citlivé na tlak sú oba veľké palce nech, aha, nech na jednom malom palci je už zhrubnutý. Momentálne používam ceca 1,5 týždňa dvakrát denne laserový štipec Luny Laser. Uh-huh. Bolestivé to mám menej ako predtým, ale aj tak to nie je OK. Napadlo ma, že dobre by bolo niečo užívať aj vnútra. Váš alosan by mi mohol byť vhodný? Prípadne nejaké esenciálne oleje? Mám 50 rokov, na žiadnu chorobu sa neliečím, neužívam pravidelne žiadne lieky. Snažím sa stravovať a variť zdravo. Môj detný pitný režim je čistá voda z vrtanej studne, nepijem no. alkohol, nekonzumujem kyslé e, koláče, keksíky, e, všeho druhu čipsy, chudná na sladké, napríklad po obede zažením vodou so <laughs> pozor, pozor. dolácim Boha. Pozor. Alebo si rozmiešam <laughs> tvaroch a jogurt s domácim džemom. No už vám závidím teraz, aká ste disciplinovaná. <laughs> Menej zdravé sladkosti príležitostne alebo skôr vynimočne. V júni som mala nízku hladinu D, 60, nepamätám si jednotku, preto užívam D kvapky 10 tisíc merných jednotiek je denne. Dobre. To je dobré, super, veľmi super. Dobré. Za vašu odpoveď vám veľmi e, ďakujem. Tu je emotikon smajlíka. A ďakujem aj za vaše rady v relácii na všetko je liek. Počúvam a... ju každý týždeň. Veľká, veľká zdravia aj vám prajem. O, aj my veľa zdravia o, prajeme. A ja musím byť tiež dvorivý? No. Nemusíš, ty môžeš byť doktor, ty môžeš <laughs> Ďakujem povedať za všetko, dôveru, za to, že sledujete reláciu na všetko je liek a keď zohriete kosti, bude i na oveľa Aha, viac. kosti treba zohriať. Ja si to veľmi vážim. Vidím, že sa snažíte jesť ukážkovo, tak ste povedali. A to je výborný základ. Vieš, to je výborný základ pre zvládnutie plesnevej infekcie nechtov. To je dobre. Ali vi pišete nasledujuće, koliko sam tamo počul, hutna slatke po obed zaženem vodom so sirupom od čega, čoho to? Neký? Domáci sirup, domáci, domáci sirup. sirup alebo rozmiešam jogurt no, sa... O domácim džemom. Domácim džemom. Pani. A, veľmi dôležité upozornenie. No. Prosím, po obede nesmiete piť vodu, to je ako prvý krok. Mm -hmm. Lebo rozredite žaludočnú kyselinu, kyselinu a potom to travenje vizera na... Hm, na nič, dobre. Tak, aj na nič to. A teraz... Dobre, ale teraz rozhodnime sa, že čo je po. Lebo a, keď chytíš e, tú chuť akože hneď, akože doješ to jedlo a máš hneď je dojem rezenia i hneď mám chuť na niečo sladké. Ale musím alebo vedieť, potom to je, že o dve hodiny alebo o hodinu. Ale musím vedieť najprv, čo to je. To najprv, čo to je. A pozor za tým. Mám chuť na sladké, sa pravdobovo schováva, pravdepodobne, pravdepodobne schováva Candida albicans. A to je ešte jedna kvasinka, keď máš na nechtima. Tak ty musíš zrejme vedieť. máš aj tu. Ty, keď máš na nechtima, máš i na do krvi. nechtoch, I do, ano. na nohtoch máš i do krvi. Áno. To je, to je A my sme už povedali, ako zisti pani, čiže povedz pohárik, pohár s vodou, ako zisti, že má ešte kandidu Katka? Zoberete si večer pohár, taký ten kompotový, nalejete do ňoho vodu, pekne do ňoho naplujete a potom pozorujete, čo sa bude diať. A to už vám opíše pán doktor. Ak je uh, voda vyzerá ako keby ste mali veľa nitky. Áno, také, také sliny vytvoria tak, tam také nitky. Nitky, alebo všetko padne dole, to ano. není dobre. Áno. To, to je kandidát. Uh, upozorím, že uh, eh, pohár i voda vidí lepšie než mikroskop. To povedali mm-hmm. i, mhm. i odborníci. Ak všetko zostane hore, alebo sa rozšíri hore, to je to. To je to dobre? To je dobre. Aha, čiže dole, čo padá, všetko... <clears throat> Da je zle, zle a hore, keď zostanú da. tie sliny v podstate, <clears throat> lebo, tak je to v poriadku, žiadna kandida <clears throat> lebo, nebezpečná tam nie je. Lebo ak sa pani stravuje, neby mala, dobre, ako povedal, neby mala tak výraznú chutná sladké. Dakle, bolo bi dobre e, urobiti test a i doma, a i tamo u, u lekara. Ako imate silnu kandidu, vtedy bi museli urobiti zároveň i očistu e, na kandidu. A to je trochu, trochu, trochu zložitejšie, není tak veľa. Ešte zložitejšie ako očista pečenie? Ne, ne. Je to jednoduchšie. Ne, jednoduchšie. No tak to povedzte, čo robíte prírodná, prírodná e, vonkajšia starilosť, to budem ja radšej, ja robím s tým. Tak hovor. A, prírodná vonkajšia starostlivosť e, pre vás. Oreganovi olej, pozor, to, oregovi, oreganovi olej, pozor, to není oregol, naš koji mi E, použijeme. To je jedan e, originalni turecki s karvakrolom ovela si fuh, se oko 81%. Proste pridamo, zabíja jak nájomný vrah. Tome pridávamo ešte jeden olej, ktorý zabíja plesne. Ešte jeden zvláštny olej. A teraz tým zvláštnym olejem to zabíja plesne. Ešte raz zdôrazňujem pre vás. Natera nohy a pete každý večer. Uh mhm. -huh pred spánkom. Takáto kombinácia, zopakujem, má výrazné antimikotické účinky, ale pozor, veľakrát ženy, nechtijúc, uh, eh, nechtiac. nechtiac, majú hm, jedan koridor gdje su plesne. Gdje su plesne. A po prstom ojde hore, mimo tih plesni, a vtedy to pali pali nohy. Nepochopila som, Katka, ideš na to. Ach, toto asi pán doktor myslí to, že... Ale tuto táto pani má plesne na nechtoch, ale niektorí majú aj plesnivé uh, pety. Aha. Takže keď máme plesne na nechtok, tak je dôležité poriadne potreť uh, e, tým eterickým olejom oregana, najlepšie divokého oregano, ktoré je najsilnejšie, uh, lôžka nechtov lebo odtiaľ vám vyrastie... To je to turecké oregano. Áno, da. Mhm. eterický olej. To je čistý, esenciálny eterický mhm. olej. Mm-hmm. Mešaný s tým iným olejom, ktorý zabíjajú. Môže to sa to aj v kombinácii... Synergia, to je eh, hej, synergia. Ja? Tam mm-hmm. máme mhm. základ a k tomu sa ešte pri, môže pridať niečo. To závisí od človeka, dá sa Počkaj, to namiesať. kúpim to niekde? U Alebo nás, u vás? U nás, Dobre. Doktor to namieša. Dobre, vieme, poď ďalej. Uh, tak nad týmto sa natierajú tie nohtové lôžka, lebo z nich vám vyrastú potom za nejaký čas krásne, nové, zdravé mm. nechty. Ono ešte tam častokrát je dobre odísť aj k doktorke, dermatologičke, nech sa vám na to pozrie, či je to naozaj plesnivý nechet, alebo sa jedná o tzv. otlačený nechet. Ja som tak kedysi dávno bola 30 rokov dozadu s tým, že mám plesnivý maliček, ale doktorka sa pozrela na to a povedala, on to nie je plesnivý maliček, vy máte špatný Mm, zlé topánky, oni vám tlačia na ten nechet, vy musíte zmeniť topánky, preto mm-hmm. ho máte zožltnutý a tak vyzerá ako vyzerá. Aj mala pravdu, samozrejme nebol plesnivý, čiže bolo treba vymeniť iba obuv a potom sa ten nechet upravil a, mal, a vyzerá už normálne. No a potom máme situáciu, že máme napríklad zhrubnuté, popraskané, plesnivé pety. Tak aj tam sa mm, ako používa eh, ten čistý eterický olej toho divokého na oregana mhm. zmiešané mm-hmm porovnané e, aj s inými podľa toho, komu čo treba. On sa pekne natre, ale on sa už nenatiera... Tá peta, Už sa nenatierajú iné časti uh, chodidla alebo nárt a teda Iba tam, pre... kde je to proste áno, také odporné, ako rozbrazdené, áno, presne, doničené, také, doničené. Keď vidieš zvanie, tak je to také ako keby malé, také malé hnisavé jazvy. Áno, presne, tak tie, to sa natiera, nie ostatné, lebo tam už je tá že veľmi jemná a tenká, tam už by to... Ublížil by. Ublížilo by si človek a zbytočne by ho to pálilo celý deň. Áno, pán doktor? Uh, potom ideme ďalej. Kúpeľ na nohy to robime bezpodmjenične. Naime, tu treba dati jednu poljevku ližicu, to katka ma, tu e, panje neka se pove pa, e, katki, prosim pošljite mi to, mi to pošljemo tu polviku ližicu, do 3-4 e, litre vodi zamješame, a držimo 20 minuta, a potom dokladno osušiti to je što se tika terapije, ali vnutarnja potpora. Povedali ste alosan. Ano, ako potpora imuniti da, hoci nije prijamo antimikotička, To bi mogli tako. Vitamin D pokraj čute s 10.000, to je dobro. Pritom ne vjaco 220, mm -hmm to, to bi bolo stači, to bi bolo zle. Probiotika pomahaju, udrža zdravu mikrofolu, to vrijeme šeci. To je dobro To, okay. A dobro je kod imunite, ja? prevencija, prosim vas, dezinfugujete pomocki, kad imate te nožički, ja, ja, no, čim si turpiju, tak, tak A, njeste tu pre, e, eh, predušnú obuv a ponožky. Prievzdušnú. Da, prievzdušnú. Čiže nie z umelej hmoty, vždy iba bavanené. A prosím, vychybate se hozi naboso bo vlhkých verejnostných priestorov, mm, saune, bazénov a podobne. To, to, by, to by bolo pre tu. Ale pozor, to trvá <laughs> veľmi dlho ale existuje kanesten, chémia, e, ale pomáha e, za týždeň, e, za eh, dva. Dá, dá, Tam, dá, áno, hej, ale tie nechty to asi pol roka trvá, dokým vám vyrastie úplne nový zdravý nechet. Dobre, a ešte ja som na takých školeniach o týchto plesniach mm-hmm. zistila, to teraz mi môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, že palce, že plesen na palcoch znamená uh, a zaplesnené myšlienky, že sa stále zaoberáš to istou vecou. Už je plesnivá tá myšlienka, už ja neviem, mama, keď ma dávala do školky, tak sa neusmiala, ja neviem čo. Alebo manžel, nikdy som nečakala, že bude taký. Proste myšlienka, ktorá sa vám neustále opakuje. Vrti vrti v hlave, spôsobuje takisto tieto plesne. Čo si o tom myslíte? Vieš ja? viac než ja o tom. Áno, vieš viac než Ale neodsudzuješ to. No Nie. Prečo? Fantastické, no dobre, no lebo tam Pomôž sme to si. potom skúmali u každého, kto mal si. plesne Pomôž na nohách, si. že či má také myšlienky plesnivé a skutočne... A čo znači plesnivá myšlienka? A stará. E, stará, no ako plesnivá, už stará vec, ktorú stále vyťahuješ, už každý ju Opakuje videl. sa. Chcem, Opakuje sa ti stále v hlave. Chcem kúpiť harmoniku. To nie je, ako ona musí byť negatívna. Kúpiť, kúmi. A negatívna. Chceš kúpiť harmoniku, to, to je nič, Aha. to je túžba, to je o inom. Niečo, čo proste... To je plesnivá mysl, už to 20 rokov chcem. <laughs> To nie je šip, to je len túžba tvoja, ale my sme hovorili o myšlienkach. <laughs> No. Dobre, takže ukončíme reláciu. Kati, ty sleduješ čas, ako to ano, je? Tak Môžeme. poďakujme sa, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, tešíme sa na ďalšie liste, tešíme sa vašej priazni. A tešíme sa, že na budúce si povieme aj o jeseni, o kolobežkároch, ktorí nás teraz ohrozujú, kade chodia. <laughs> a rôzne ďalšie témy. Ďakujeme ešte raz. A váš zdravotný stav do rúku, víruse dajte preč, prosím, ať keď cez prsty, tak, <laughs> budem spokojný. A bude reč aj o vírusoch, ktoré nás ohrozujú na jeseň. Môže. No a ja poprosím o trpezlivosť, lebo mali sme aj telefonáty, kde si vyžiadali migrény, potom chceli vedieť ešte o Hashimoto, takže tieto témy ešte budú nasledovať v ďalších reláciách. No a zatiaľ vám prajeme krásny zvyšok týždňa. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. Dovidenia. Do, dovidenia. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.